siku nzito, siku ya kiyama, siku ambaye kwamba hatazungumza mtu illa biidhni, isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah akasema, faminhum shaqiyyun wa sa'idun, katika hawa watu kuna watu ambao kwamba ni ashqiya, watu waovu, na vile vile kuna watu ambao kwamba ni masuada, watu ambao kwamba wameokoka, wako sawa. Imamu Saadi akiifasiri aya hii anasema shaqiyun wa sa'idun, watu wawili waliotajwa katika aya hii. Alashqiya, wale ambao kwamba ni waovu ni kina nani? Humul ladhina kafaru billah, ni wale ambao walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wakadhabu rusula na wakawakadhibisha wajumbe mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala waasau amrah na wakamuasi Allah subhanahu wa ta'ala au wakawaasi yale waliokuja nao wale mitume wasuada na wale ambao ni masuada ni kina nani humul mu'minuna almuttaqun ni wale waumini walioambo kwa wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisa sawa almu'minuna almuttaqun waumini ambao kwamba wanatakwa hao ni wale ambao ni masuada sasa katika hutuba yetu ya leo tutaulizana hii saada hii amekombania kihakika ili mtu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akuwe miongoni mwa masuada kwamba ataipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala hii saada inapatikana wapi hii saada nini ili mtu kesho siku ambaye kwamba la yatakallamu nafsun illa biidhnih si kwamba kwamba hakuna mtu ataongea isipokuwa kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala kisha pote mbili faminhum shaqiyun wa sa'idun hawa masuada ni kina nani asaada ni kina nani hawa masuada na pili hii saada inapatikana wapi asuada ni kina nani na ni nini ambaye kwamba tutasema ndio saada hakika kwamba mtu akiipata kwamba huyu amefaulu na vile vile inapatikana wapi قال الإمام ابن القيم رحمه الله إمام ابن القيم أنا سمع إن أنواع السعادات hakika sampuli za masaada sampuli za kufaulu alati tuathiruha nufusu thalatha ambayo inaiathiri nafsi ni saada tatu furaha tatu kufaulu tatu ya kwanza akaanza kuitaja saadatun kharijiyatun an dhatil insan ni saada ya nje ambayo kwamba haiko katika milki ya binadamu bal hiya mustaadatun lahu ghaira bali ameazimwa hiyo saada anakusudia tazunu bistirdadihi hii inaondoka kwa yeye kuirudisha kile ambacho kwamba alikiazima akasema wahiya saadatul mali hii ni saada ya mali mtu wakati anapokuwa na mali mtu kama huyo yeye hujiona kwamba yeye amefaulu Leo hujiona kwamba ana utulivu. Kwa nini? Amepata saada. Saada ipi? Saada ya mali waljaha, saada ya mali pamoja kuwa na cheo. Ana mali na vile vile ana cheo. Huyu ujihisabu kwamba amefaulu, huyu ujihisabu kwamba amefikia katika malengo. Saada ya pili amekomba anaizungumzia saadatun fi jismihi, ni saada amekomba anaipata katika mwili wake hii mfano wa afya yake iko sawa kila vile afya iko sawa yeye akaona kwamba ndiyo amepata utulivu ndani ya moyo na vile vile ana raha ndani ya moyo wake watanasabu al'adha'ihi na viungio vyake kuwa sawa ana ulemavu wowote wala ashtaki kwamba ana aina fulani ya ulemavu bali viungo vyake vyote viko sawa wasafaa launu rangi yake ni rangi mkomba ni nzuri rangi mkomba kina inavutia asema fahia haqiqa kharijatun an dhatihi hii saada kwa hakika haiko katika milki yake bali ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba anampatia hii saada saada ipi saada ya afya saada ipi saada kwamba ana afya saada ipi saada amekwamba yeye akijiangalia katika mwili wake ana nguvu hii haitoki kwake hii inatoka Allah subhanahu wa ta'ala sema fa innal insana biruhihi wa qalbihi la bijismihi wa qadamihi hakika ya binadamu haangalii sura yake hakika binadamu haangalii mwili wake bali anachoangaliwa ni yale ambayo kwamba iko ndani ya moyo wake haangalii sura yake iko vipi haangalii namna gani yupo bali anaangaliwa moyo wake uko vipi ama saada ya tatu aliyezungumzia huyu mwanachuoni Imam Ibn Qayyim rahimahullah asema hiya saadatul haqiqiyya, hii ndo saada ya kiuhakika. Saada ya mali na jaha la, saada ya afya la. Hii saada ya tatu anayozungumzia hii ndio saada ya kihakika, akisema hiya saadatun nafsaniyatun ruhiyatun qalbiyya, hii ni ya kinafsi, hii ni ya kiruhu, hii inatoka moja katika moyo wake wa hiya saadatul ilmu nafi nani saada ya ilmu ya moyo Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia wewe kuipata elimu ambayo kwamba ina manufaa fa innaha silingine bali hii saada ya elimu ilmu nafi elimu ambayo kwamba ina manufaa hiya baqiyatun ma'a taqallub alahwal. Hii saada ya elimu inabaki na wewe licha ya kubadilika kwa hali, hii saada inabaki na wewe walmusahabatu lilabdi fi jamii asfarihi, na hii inasuhubiana na mja katika safari zake zote. Saada ipi? Saada ya elimu Saada ipi? Saada ya elimu ambayo kwamba ni manufaa haikuachi, inahusubiana na wewe katika safari zako zote tatu, fi duwarihi thalatha, katika nyumba zake tatu. Hii saada ya elimu iko pamoja na wewe. Akaitaja daru dunia, hii saada ya elimu ambayo kwamba ni elimu ni manufaa iko na wewe hapa duniani wa darul barzakh na nyumba ya kesho ya barzakh hii saada ya elimu iko pamoja na wewe wa darul qarar na nyumba ya kudumu kesho hii saada iko pamoja na wewe ai bimaana hii saada ya kihakika saada ya elimu lazima watu waitafute hii saada haikuachi inaambatana na wewe hapa duniani kesho akhira na vile vile maisha ya kesho hii saada iko pamoja na wewe akasema biha tartaqi fi ma'arij al-fadl na kwa hii saada ya ilmu nafi ndio mtu anapata daraja akapata akapanda katika daraja ya fadla kwa nini kwa yeye kuipata hii saada ya ilmu nafi wachemna saada ya mali wachemna saada ya cheo watu leo wameikimbilia hizi saada mbili saada ya mali na saada ya cheo akasahau ya wajibu kwake kuitafuta hii saada ya ilmu nafi elimu amekwamba ina manufaa Imam Ibn Qayyim hakuachia hapo, anazidi kutuelezea, anasema fal ula, saada ya kwanza amekuwa ni saada ya mali na cheo, asema tashabu fil buq'ati allati fiha, hii inakuwa na wewe katika ile sehemu ambayo kwamba wewe upo وجاهه فيها فيها جا في البقعة التي فيها malihi wajahihi Hii saada ya mali itakuwa pamoja na wewe ile sehemu kwamba wewe upo na cheo hii utaipata ile sehemu kwamba wewe upo. Kwa tania saada ya pili saada ya afya asema fa'urdatul lizawali hii wakati wowote imewekwa kwamba inaweza toka wakati wowote si hiyo tu watabaduli na pia hii saada ya afya wakati wowote pia inabadilika binaksil khalqi Allah asema awalam nu'ammiruhu fil khalqi wale ambao tumewapatia tunakishu fil khalqi wale ambao tumewapatia umri mrefu wakadhalika tunakishum fil khalqi polepole huanza kudhoofika. Alikuwa ana nguvu, lakini vile miaka inavyoenda ndio pia zile nguvu zake zinazidi kupunguka. Hivyo hivyo, hii saada ya mwili, hii saada ya afya hupunguka, waraddu fi dhafi, na inamrudisha mtu katika ile umri wa udhaifu, ule umri kwamba hana tena nguvu. Wathalitha, na saada ya tatu فلا سعادة في الحقيقة إلا في هذه التي هي مال العبد والله هكونا سعادة يكو حقيقة إسبقوا هي أمبكم ديو مال يمجا kihakika hii هي ديو ya mja wajahihi na vilevile ndio cheo ya mja in udima zikikosekana hizi saada mbili saada ya mali na cheo watadharu quwwatuha wa atharuha ba'da mufarakati ruh wallahi inaba, inaonekana athari yake baada mtu kutokwa na roho mtu ikishakufa ndo anafahamu umuhimu wa hii saada ya elimu hii saada akishafariki ndio itakuwa ndio mali yake na itakuwa ndio cheo chake saada ipi saada ya ilmu nafi وهذه هي السعادة الحقيقية هي ndio saada ya kisawasawa hii ndio saada ya kihakika saada ambayo kwamba kesho ukija nayo mbele Allah subhanahu wa ta'ala faminhum shaqiyyun wa sa'idun au masuada ndio wale waliitafuta hii elimu ambayo kwamba ina manufaa elimu itakayempelekea yeye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala elimu itakayempelekea yeye kuzisuluhisha kuzitengeneza ibada zake ambazo kwamba anazifanya kila siku saada ipi saada ya elimu ambayo kwamba ina manufaa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dua zake za ziada hakuomba ziada katika kitu kingine isipokuwa aliomba ziada Allah subhanahu wa ta'ala ampatie hii saada ya kisawasawa saada ipi saada ya elimu akasema wa qur rabbi zidni ilma Allah nizidishie elimu nipatie hii saada ya kihakika amekomba ni saada ya elimu ambayo kwamba ina manufaa mtu anapokwenda mbio katika maisha yake ya kila siku akitafuta mali, akitafuta vya dunia, lakini anasahau kwamba ni faradhi ya lazima yeye kuijua dini yake Allah subhanahu wa ta'ala akajitahidi ni mtu amemaliza kusoma akaongeza mashahada na mashahada umuhimu nini ili penginepo apate kupandishwa cheo kazini lakini hii elimu ya kuijua dini yake Allah subhanahu wa ta'ala ameifanyia juhudi gani yeye kuijua hii elimu amekomolea kuwa ndio sababu ya yeye kuingia peponi kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada amekwamba atakuwa anazifanya kwa elimu ameifanyia juhudi gani yeye kuijua miaka thelathini miaka arobaini lau hata mtu kuisoma kisawasawa sura tulifuatia hawezi wala ahisi kitu katika moyo wake kwamba mimi kesho hii dini yangu ni lazima nitaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala je ibada zangu nilizifanya kisawasawa saadatul ilmi nafi saada ya kuitafuta elimu ambayo kwamba ina manufaa sema mmoja wa wanachuoni katika kitabu chake Al-Hafiz Al-Hakami fi Mandumat Al-Mimia fi Al-Wasaya wal Adab Al-Ilmiya katika ubeti asema kuisifu kuizungumzia hii saada ilmu nafi asema alilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi ahlu saada waljuhalu fi dhulami alilmu hi elimu nurun mubinun ni mwangaza ambaye kwamba iko wazi nani ambaye kwamba anaitumia hii mwangaza ya elimu? Nani ambaye kwamba anaitumia hii nuru ya elimu? Kwanza ah, msaada. Wale watu ambao kwamba wanataka kufaulu, wanaitumia hii mwangaza wa elimu kujinyoshea kuangalia njia yao wa ahlul juhal na wale ambao kwamba ni majuhali ambao kwamba hawajui chochote katika dini wanaitumia hii mwangaza wa nuru ya elimu fi dhulami katika yale ambayo kwamba imewafichikia hawaitambui ikawa wanajitahidi kuijua dini yake Allah subhanahu wa ta'ala ili kuifanya mambo yao iwe sawa amanu wa amilu salihat mtu mwenye sifa ya kuamini na kutenda mema haiwezi kuwa mpaka ajue yale ambaye kwamba anayafanya imani hii haiwezi ongezeka tu mpaka mtu hamjue Allah subhanahu wa ta'ala ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwasifu wanachuoni akisema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu kisawa sawa ni maulama kwa nini wameipata hii saada ya ilmu nafi saada ya elimu ambayo kwamba ina manufaa العلم اعلى الحياه للعباد كما علموا ndio maisha ya juu kwa mja kama vile ahlul jahala amwatun bijahlihim wale yamekwamba ni majuhala hawamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawajidi dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala amwatun bijahlihim hawahesabika ni kana kwamba wamekufa kwa ujinga wao kwa kuwa hiyo ujinga kila ibada kwamba wanaifanya na kuwa hawaifanyi katika njia ambayo kwamba ni sawa amwatu ni sawa na wale ambao wamekufa kwa nini hawajaipata hii elimu elimu ambayo ni ya manufaa elimu ambayo ndio ndiyo mwangaza elimu ambayo ndio nuru Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani aw man kana maitan fa ahyaynahu je aw man kana maitan yule ambaye kwamba alikuwa ni maiti fa ahyaynahu tukampatia uhai ulama wasema ai ahyaynahu bililmi tukampatia uhai na elimu waliman na imani walhuda wa ta'atullah na huda na uongofu na kumtii kufanya au kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu gani kwa elimu elimu inahuisha elimu inakupatia nuru elimu inakupatia mwangaza sema la sam'a wala aqla bal la yubsiruna hao ambaye kwamba hawajaipata hisaada saada hao wamekuwa ni majuhala ambaye kwamba wanahesabika ni kana kwamba ni watu wamekufa la sam'a hawana masikizi wala akla wala hawana akili bal la yubsirun wala hawaoni kabisa wa fi sa'iri mu'tarifun na kesho katika moto wa sa'ir moto wa jahannam mu'tarifun watakubali kwa madhambi mkombo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 Nini? alilmu nafi. Mali yako utaiacha, cheo chako utakiwacha, mwili yako hubadilika, lakini hii ilmu nafi inakuwa na wewe kila sehemu anasema huyu mwanachuoni Imam Ibn Qayyim rahimahullah fi madarik fi madarij salikin anasema wasumia na imeitwa adam muraatu ilmi mtu kutoyangalia na kuichunga elimu jahlan imeitwa kwamba ni ujinga kwa nini imma liannahu lam yantafi'u bih imma kwa kuwa yeye hanufaiki kwa hiyo elimu kwamba anaisoma fanuzila manzila aljahil, akashushwa mashukio ya yule ambaye kwamba ni jahil, wa imma lijahlihi, au kwa ujinga wake kwamba hatambui bisui ma yajni awaqib fi'li, kwamba mwisho wake mbaya ambako mutakuwa kwa vitendo vyake, penginepo afahamu. Ndio maana akaitwa kwamba ni jahil. Hii elimu lazima tuifatafute, lazima tuitafute hii saada, lazima namna tunapokimbilia tunapotengeneza dunia yetu lazima pia isaada ili maisha yetu ya kesho iwe sawa la yanalu hadha alilm anasema Nasr Samarkandi asema la yanalu hadha alilmi haipati hii elimu haipati saada ai hadhihi saada alhaqiqiyya hii saada ya kihakika isipokuwa illa man attala dukana isipokuwa yule ambaye kwamba atayafunga maduka zake akayafunga mabiashara zake kuiendea kuikimbia mbio kuitafuta hii saada wa kharaba bustana na mashamba zake akaziharibu kwa kuwa anakwenda kuitafuta hii saada wa hajara ikhwana na akawagura mandugu zake kwa nini anakwenda kuitafuta hii saada wa akrabu aqrabu ahlihi ilayhi falam yashhad janazatahu akafiwa na mtu wake wa karibu lakini hakuwahi kuhudhuria janaza lake kwa nini yuko mbali anaitafuta hii saada haipatikani birahatil jismi kwa raha ya mwili la lazima mtu ajitolee kisawasawa kuipata hii saada angalia wale wema ambao kwamba walitangulia walikuwa vipi wao kukimbilia kuitafuta hii saada wale wema waliotangulia walikuwa vipi wao kuitafuta hii saada iangalie katika swala yetu amekwamba tunaiswali kila siku. Suratul Fatiha ni rukuni katika min arkani salah amekwamba ikosekana swala yako haipo. Mtu kila wakati anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim mpaka mwisho wa aya bimaana anaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuongoze katika njia ambayo kwamba ilinyoka njia ipi asimuongoze katika njia watu wawili almaghdhubi alaihim katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwakasirikia ama katika wale ambao walipotea hawa watu wawili walikuwa na sifa gani ambao tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati katika swala zetu Allah tuepushe nao Mayahudi na vile vile wale manaswara Mayahudi wao walikuwa na elimu lakini hawakuwa wanaifanyia kazi ya elimu yao Manaswara hao hawakuwa na elimu, lakini walikuwa kujitahidi sana kufanya ibada, ndikawa sababu ya wao kupata hizi sifa mbili. Kwa hivyo sisi ni tusome na yale yamekuwa tunayafanya tuifanye juu ya elimu, ili tusikue katika hawa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ni mtu anaiomba katika swala zake, lakini hafahamu maana yake, asikwende mbio kuitafuta hii saada. Fahahu, angalie huyu Abu Abu Abdullah al-Ikrimah Maula Ibn Abbas huyo alikuwa vipi kuitafuta hii saada ya kisawa sawa saada ya elimu? Asema kana yakul alikuwa akisema talabtu ilma 40 sana nilitafuta elimu miaka 40 wa kuntu ufti bilbab mimi nilikuwa natoa fatwa kwa mlango wa ibn abbas fi dari aliyakomba ibn abbas iko ndani ya nyumba miaka 40 anaitafuta hii saada ya sawa umetumia miaka ngapi wewe kujifundisha dini yako Umetumia muda wako ipi kujifundisha dini yako? Miaka arobaini anajitahidi kuitaka kuipata hii saada. Asema wa kana Ibn Abbas yadau fi rijli alqaid ala ta'lim alquran wa sunan. Ibn Abbas alikuwa nafunga miguu zangu wakati akinifundisha Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tashabbahu bi kiram fa illam takun mithlahum. Jifananisheni na wema hata kama hamjilinganisha ama hata kama mfanani na hao wema wanaitafuta hii saada mwingine ata bin abi rabah al huyu wanamsema huyu jamaa asema kana almasjid alfirash firashu 20 sana huyu alikuwa melazimiana na misikiti miaka 20 yatlubu alilma anatafuta elimu sifatuhu alikuwa na sifa gani huyu ata bin abi rabah al kwanza Qala Dhahabi, Dhahabi anasema kana al-aswad, huyu jamaa alikuwa ni mtu mweusi. Pili, awad alikuwa haoni vizuri. afta mapua lake lilikuwa limeingia ndani. Ashal alikuwa amepooza. Araj alikuwa ni kiwete thumma amia, kisha akawa kipofu. Fafi jismihi sittatu uyubin, katika mwili wake alikuwa na aibu sita. Wama hadha, pamoja na hizi aibu sita zote amekomba alikuwa nayo, walakinahu kana ruknan min arkani alilmi alikuwa nguzo katika nguzo ya elimu wa din alikuwa ni nguzo katika nguzo ya dini wal qudwa na vile vile alikuwa ni nguzo kwa wale ambao kwamba alikuwa alikuwa na fatwa wakana thiqatun faqihun na vile vile alikuwa ni thiqa maneno yake alikuwa anachukuliwa faqihatun na vile vile alikuwa na elimu ya sawa aibu haikumzuia yeye kuitafuta hii saada السعاده الحقيقيه سعاده كسواسوا في العلم لكذلك كتفوت العلم مشو القاضي ابو يوسف تلميذ ابي حنيفه ويقاضي ابي يوسف كما لكوني منافذ ابي حنيفه أسمى لازمه 17 سنه alilazimiana na Abi Hanifa miaka kumi na saba anaitafuta hii saada ya kihakika anasema mahlad قال سمعت أبا يوسف يقول Nilimsikia siku moja Abu Yusuf akisema mata ibni li, siku moja alikufa mtoto wangu, falam ahdhur janazatuhu, mimi sikuhudhuria janaza yake. Akasema sikuhudhuria yeye kutayarishwa mtoto wangu, wala dafnihi, wala sikuhudhuria yeye kuzikwa. Wataraktuhu ala jirani, asema mtoto wangu nilimwacha kwa jirani, nikaambia jirani, mshughulikie mtoto wangu amekufa wa qribai na vile vile akamwacha kwa watu wake wa karibu kwa nini mahafatan alikuwa naogopea mahafatan alikuwa na wasiwasi nini ni min abi hanifa tashay wallahi naweza naweza kwenda kujishughulisha na kumzika mwanangu kisha ikanipita mimi faida ndogo kutoka kwa mwalimu wangu abi hanifa asema hata tadhhabu alhasrata anni, mpaka mimi nifue ni mwenye kupata hasara. Wanatafuta nini? Saada ya kihakika. Wanatafuta nini? Wanatafuta elimu. Ndio mpaka leo hawa watu tunawataja, mpaka kesho kutwa hawa watu wasauliki. Je, mimi na wewe tulifanya juhudi gani sisi kuijua hii dini yetu? Wallahi mpaka leo tu katika miongoni mwa miezi amekomba ni miezi mitakatifu, lakini wallahi wengi katika Waislamu hawana habari na miezi kama hii. Mwezi amekwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema fala tadlimu fihinna anfusakum ndani yake msidhulumu nafsi zenyu ai bil maasi lakini hatuna habari kwamba tukifika ndani ya mwezi mtukufu kwa nini jinga kwa nini sisi tumerudi nyuma tutaki kuijua dini yetu na wallahi bila kuijua dini ibada yetu haitaenda bila kuijua dini ibada yetu tutakuwa tunaifanya ibada shaghala baghala ibada ambayo kwamba haina mbele kwa nini tumekosa kuitafuta hii saada kisawasawa? Misikiti lazima ziwe hai namna zilivyokuwa misikiti za wema waliotangulia. Watu wakija kutafuta faida, watu wakija kutafuta elimu katika misikiti, kisha baadaye wanakuwa ni watu wa kisawasawa bali leo wale wanaoshughulikia kazi kwamba hao ndio walimu wa madarasa wamewekwa min asfala safilin, kwamba hao ndio watu duni, hawana maana na wallahi penginepo ngide daraja yake anaitoa saada ya kisawasawa huyu ni mtu lazima atukuzwe lazima awekwe mbele lazima aheshimike kwa nini anakupatia muongozo anakupatia nuru saada ya kisawasawa lazima tufanye bidii tuijue hii dini yetu lazima tufanye bidii tuisome hii dini yetu tusimwabudu Allah kama ada tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kiibada na tuwezi mwabudu Allah kiibada kama tutakaa chini na kutotufundisha dini yetu lazima tuisome dini yetu ala raghmi